bunlar da başka bir iktidar. Sen iki tane cümle diyelim. Ee, Ahzab suresi hayrul olmuştu. Sen olmuş iradın var bismillah. Yani ne ki muhakkak ki ümmetle sizin bu aydan başka değerleriniz var mı aslında? Ona var. Bir dakika, bir dakika. Yok, bir dakika. Yok, yok. Yok mu? Ya buraya ne diyorum? Yok mu? Aa, iradı. İradım yoktu. Yok, iradı yoktu bir dakika diyor. Yok, yok. Bir dakika, karşı diyor. Bir dakika, bir dakika. İradə yoxdur. Var, var. İradə yoxdur. Var, məsələn, sizin insan var. Nə mənə İradə göstərirəm. O mənim üçün bizim üçün maraqlıdır nəyə görə? Çünki mən indiyə qədər çox belə libaslarda olmuşam. Həmişə ancaq bu ayda yaxşılar. Yəni bundan başqa dəlil. Mən səhərdə məni ilə sən dedin ki, Quranla danış. Mən də sənə Tövratın ayəsini demirəm. Yaxşı. İncil'in ayəsidir bir rəhmə, sonra Qur'an ayəsidir. O necə dəlil olur? O necə dəlil olur ondan məsul olur? Onu bizə hansı ayət? Əhl-Əzrəl surəsi 32. Qardaş, sən bunu öz dilindən asıl olmayı ve iradlı orada göstər ki, bunun buna dəlil bu məhsul ola bilməz. O dəlil O dedin ki, o... Yox, Ne diyor? Ne diyor? Aşağı bilməz O Mesela o ayədə ki, Allah subhanallah deyən Allah sizi e, çirkinlikdən uzaq tutmaq, demək ki, aşağı deyir. Yox, şey yox. İradə-i e, İradə toxunacaq, toxunacaq yoxdur. Hə, məsələn bu o iradə məsələsidir. Hə, o iradə məsələsidir. İradə yox. Mən iradə sözü qoy. Demək ki, məsumdur, onu da eləmək istəyirəm məsələn. Ondan istəyirəm. Siz o ayəni də olub misbatınızda. Qardaş, səhərdən özün dedin ki, Əhzab surəsini, mən otursam indi sənə şərh edəcəm. Sən bir dənə sən iraqı getirsən ki, Buna görə bunlar əsas məsum deyil, işqal var. Əgər işqal yoxsa səhvlərsə bu sübutdur ki, demək bunlar məsumdurlar. Məsələn, mən nə səhvli gəlir, azbol <laughs> gəlir. Allah. Məşədi buna qoyur ki, yəni, bir bu ayəni mens, imamların mensumluğunun istifade edildiği o ayeten. Evet. Peki o ayet başka zaman her söhbet bununla gelir. Özür dilerim. Siz çok özür dilerim de. Bu yani biz dedik biz istifade ediyoruz bundan mensumluğundan. İrad sendendir. İrad. Hemen ayeye ya. Hemen ayeye ya. Hemen ayeye ya. Çok tasmin düşüyor. Akide de. Kadar uğursuz oldu. Ya doğru da. O geldi şey olur. Şimdi sana bir kadar. Bir dakika. Bir dakika. Bunlara bak. Dur, başqa söhbətə qraf çıxmayacaq, ona görə. Yox, arada gəlsəlim, sən sənin sözlər qüvvət verir. Nə olur sizə markətdən bilərsən. Sən diqqət edin, Kamil oldu. Kamal. Kamal. Sən diqqət edin. O Əbu Hənifənin məşhur sözüdür də, yəni İmam Sadiqin dövründə yaşayıb Əbu Hənifə. Çox şükür Allah'a deyib, bir dənə əhl-i sünnət məzhəbinin banisi Əbu Hənifə kimi bir alim İmam Sadiqin zamanında yaşayıb. E, e, özü çox eşitmiş olasınız. Əbu Hənifənin öz dilindən ki, biz mən zamanında e, oluyor. Zamanında İmam Sabiqdən ələm şəxsiyyət görmədim. Tamam sahələrdə. Və sözümü tutarmamış. 4 min dənə İmam Sabiqin zamanəsində tələbə. Düzdür, yox, qəbul edirsiniz bunu. İnşallah yani. Ya bunu e, tamam Tarık yazdı. Hatta İslam Tarık almıştı onun yazması için İmam Tarık'ın ne göre telaffuz olur. Ve bir sürü, bir sürü. Aziz olsun, adım ne oldu yazdı? Abdullah. Abdullah. Bir sürü ilimlerden dersliyiz. Mesela ilmi ricaldan ders deyib, ilmi hədis deyib, ilmi kəlam deyib İmam Sadiq. elmin nüzum deyir, kimya, kimya deyir və məsələn mənə kimyadan İmam Cəfər Sadiqin bir e, şagirdi olub Cəfər ibn Həyyan məsələn. Eşitmiş olarsınız. E, yəqin məlumatınız hə. var bu barədə. Kimyanın, e, kimyanın banisi deyirlər. Mən indi burada sual verirəm. Mən indi buradan sual verirəm. Bir nəfər tarixdən tapın gətirin ki, İmam Cəfər Sadiqin ustadı olub bu elmlər sahəsində. Bunu qeyd olaraq. Aleyhisselam'ın qeyd gözünü görür, gözünü görür. Bunu yapıyorum. Mən, mən, sual olanı mən qeyd eləyəcəm. O da haqqında qeydləri yadda sallar. Hətta o olsun, o benim yaşamda olsun. O kitabı istəyirəm, ha, gətirəm mənlə. İnşallah. Məndə nə var o? Şamal. Biz ikimiz qeyb oxuyacaq, ağızlarına. Şamal, qulaq az. Sən inşallah get tarixi araşdır. İmam Zəfər Sadıqın. Müəllimi olub yoxsa? Müəllimi kim olub bu elmlər? Atasından başqa ya. İndi Hadi Adı 5-ci imamdan. Ay, ay. İndi, Muhammedman, indi bir dənə sual burada çıxır ki, birdən, məsələn, sən tapıb yetirəmədin, mən Zəfər Sadıqın kimyadan Sadıq, kim olub, elmi kəlamdan Sadıq, kim olub, o dediyi elmin üzründən el, İmam Sadıqın şagirdləri olub. Birdən İmam Sadıqın ustadını tapanmədin, onda sual çıxır ortağa, bu şəxsiyyət, İmam Zəfər Sadıq, kimlərdən dərs alır? Daha doğrusu, bunun sahib olduğu elmlər harlandı. Bu elmle hal öğrenir. Bizim akidemize göre, bizim akidemize göre bizim imamlarımız doğulduğu günden alim yaranırlar. Allah öz elini verib onlara. Peyğəmbərdən saxlar. Bəli, bəli. Peyğəmbərdən saxlar. Bəli. Yox, yox. Niyə? Allah elini verib onlara. Yok. Ali, Ali Peygamber bilmiyor. peygamber ummi. Peygamber ummi. Peygamber bilmiyor. Yok. Kulak. Yok kulak az kulak az. Sen kapatma bir şey görür. Sadece kulak. Sözün arkası O da Peygamber Allah Kur'an'da bir ummi diyor ama bakın ki peygamber Peygamber suallara cevap verir. Alem hazır oldu olmadı. Kur'an diyor ki peygamber her ne deyir vehyidir. Fərqlə deyir. La yəzbəl həvə illə Ayəni yaxşı bilirsən. 40 yaşından sonra oldu amma. 40 yaşından qabaq, 40 yaşından qabaq. 40 yaşından qabaq Peyğəmbərin tarixinə baxır. Tamam əhl-i sünnət və... Hadi orada var 40 yaşından sonra oldu. Onu deyirlər. Hadi var 40 yaşından. Bir başa deyir, la yəntib ən hava, in huva illə vəhmi yuha. Yazmayıb, Qurana bir yer gətirir, 40 yaşdan sonra Peyğəmbər deyir. Qurana bir yer gətirir. Orada söhbət indiki və gələcək zamanlar. Orada lənət havayı yəni anil hava denir ki, danışmırdı. Lənət ayə enəndən söhbət. Lənət mənası bilməyəcək. Və inkardır. Ne, havahtara aittir inkarı. Fakat aklınca orada feiline gelirse hemen feilden ve hemen... Yok, lənin özünü, lənin özünü. Muğni, sizin öz kitablarınız, biz onlardan atmış. Ama o ne? Yuti, ne bileyim adı yalanmışlar, təmədiyyə. Bunlar da misal getirin görür. Lən, misal yoxup verir. Mən sənə lənin özünü bilir. Sən oxumusan da. Lən yoxsun lən. Oğlan taramlı deyir. Oğlan taramlı. Ondan deyir baxı ki, o 40 yaşından qabaq da havadan danışmırdı. Hə, yaxşı, ondan yox. Bir dəqiqəsiz icazə verir, mən ona qazda kimi, bir dəqiqə icazə verir. İndi yalnız sən bu mövzunu tapsan, biz deyirik ki, bax gələn bizim hər yaxşı sualdır. Hər bir imamımız sizi maraqlandırır, ona görə mən deyirəm. Məndən dəfələrlə soruşurlar, mən Əbu Bəkirdə vaxtı gəlib bəhs edirdim. Elxan Nazırla, Bizim yazmanın düzüm tanımışdı, tanımışdı. Mən əvvəlkinin tində mən söyləmişəm. Mədinə tərəfə. İndi mən hazır gəlmişəm, uşağa gedib gəlir. Yəni orada mənim adım Ruhittindir. Mənimlə neçə dənə o bəhsdən sonra mənə uşaqlar elə bu sualları verdilər. Onlara da maraqlı oldu ki, məsələn bizim 9-cu imam, imamımız, İmam e, Cavad əleyhissalam e, məmunun xilafəti vaxtında məlum məmun məclis təşkil edir. O məclisdə bütün tarixi əmr sünnət yazılır. Ki, Hə, İmam Zəhərdanın 9 yaşı olub orada büyük. 9 yaşında olanda e, İmam Zəhərdan büyük. İmam Zəhər əleyhissalam orada böyük ulamalar oturur. Yəni sünnətin böyük ulamaları hamısı sual verir ona. Və o suallara da cavab verir 9 yaşında uşaq. Məsələn, biri deyir ki, biri Kəbədə həc vaxtı bir heyvanı öldürsə, bildirmeyin. Onun dışında var, var, var, var. Kırdalamalar var. Bir de irazlar verir. Seni karşıda, karşıda versin. O irazı bir gelen aşağısın. Ben sen elinde beslesin. Sen hiç tekabül etsin. Bir de kardeşim. Bir de Allah'ın aşkına boşluğu. Bir de olur mu? Stadın bir de kardeşim. Ne kardeşim o? Kardeşim boşluğu. Ama ben boşluğu. Tabii bizim yolumuz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bu yazıldı. Bu yazıldı. Bunu bana kabul edin. Sizin üzerine irad. O ayı irad edin. Sürüfümden gelir ki. Ama ayıya iradı yenildir ama. O sizlerle tefsir sizde de yoktur. Elhamdülillah. Sonra... Bizde yoktur. Yok. Zeyt'le İndi qavatda siz söhbətlərə vermişim. Yaxşı, indiki. Onun mən öz söhbətini. İndi İraq. Əvvəlcədən deyirəm, rə ilə təsvir olmayansa, Bunu yerə şey bura sal. Şey olmaz. Bu İraq. Birinci bax o söz kimi o əhli bir məsələ. O həmin ayənin Kapağı dalıyla işim yok ya. Mən ayət axışından da məlum. Konkret ayət Bu bir. Bu bir. Şeyh Ömer kimdir sizə? Onunla məhz eləmişəm onu. Bir dəqiqə bir dəqiqə. Kuşlar yüzdürürəm. Bir dəqiqə yüzdürürəm. Xahiş edirəm. Mən yüzdürürəm. Bu ücretsiz belə tutmasın. Çox üzrüm. Bazar oldu. Ben bakarım bir buradan bakalım. Bu cevabını versin. Aydın. Aydın kardeşim. Bizde böyle bir şey var. Bizde. Bizim büyük alimlerimiz bunu böyle İki nefer, iki nefer. İkisi de aynı alim, aynı mezhebin alimi. Otururlar cizbe değil, bəhsə edirlər. Oğlu nəql edir, kitabda yazılır. Bir az qalmışdı kitabın altını bir-birini başına vursunlar. Elə ki azan verildi, kitabı düşdülər, biri keçdi qabağa, oksuz alındı namaz oldu. Üzür yani. Bizim zaten öyle olur da, biz öyle iyi değil. Başa şu, üzürsə, pazardır diyor, öyle böyle söhbət axır, kasetle yazdır, yani bu sözleşmeler üzerinden getiren, ahırdadır ölçüp görüşüp şey Yok yok yok. Bu da hiçbir problem yok. Düşmanlar o Allah'la nasıl? Şahı kardeşim, şahı kardeşim iradı bu. Düşmana aldı sana kılıç kaldırdı. İrad, irad. Yalnız cevap ver. Ya aydın olsun da kasette bakanda aydın olsun. Ya aydın olacak, ben düşmanım kardeşim. Ben kabul <clears throat> bir hem hani o ailen akışı, Devam et. Aynen. Abiye bir dəqiq, bir dəqiq. Ayəni tapın. Əsəl olsun. Səhifəni deyim mənə. Onu verin muhtaq muhtaqı qardaşlara. 422. 422. 33-cü surənin 33-cü ayəsi. Hə. Siz deyirsiniz ki, bu peyğəmbərin xanımları ümumi möminlər ayrılır. Düzdür? Bəli. Aşk edilməyir. İndi bu ayət. Bunlar. sözün davam etsin. Ayənin əvvəl və axırın axırı fikirlərdir. Peyğəmbərin oğlu bir dəqiqə qoy tapsın, səbr elə. Buyur, buyur. Tapsın. Ayə hələ girişmir. Siz ayənin əvvəl və axırı ilə xuş quraq. Əvvəli də axırı da Peyğəmbərin xanımlarından söhbət gedir. Düz. Burada nə oğlundan söhbət gedir, nə qızından söhbət gedir, nə oğlu babasından Peyğəmbərə söhbət gedir. siz diyorsunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayenin yanına innema yuridullah li yuzhibe ankum rizze ahlel beyt ve yutahhirakum tashira düzdü. Arapça siz elhamdülillah yaptınız. Kum zamiri kime koydu? Yok biz hepsine anladım ben. Kum zamiri kime geldi? Kulak. Ha? Hop. Bir tane cümle diyeyim sana. Arap'ta ahli sözü kime denir? Etmez. Suratını Ama bilen cümledir ama reyle bana... Yo yo yo. Burhan. Kul suratını kurar. Kula. Demir de gideceğim ben. Ben bir şeyim yoksa ya. Dinleri dinleyince her yolun derdi, evvelden dener. Ben bir tane çok 71 72 Hud 71 72 Hud 71 aslında Yo yo aslında siz aslında harcalar. Ben aslında siz okuyun ben kabul edeceğim. Bir de Qəsəs 29 aslında ne kadar? Qəsəs 29. Buyur buyur. Tərcümə şeylə baxmayın ki yazılır. Hud 71 73 bir de Kaçta suresi 29. Orada Musa Aleyhisselam'ı diyor. Allah Teala. Ne Siz deyin o ayeni, o ayeni diye bana. Bizim bizim ayetler bir şey çağrı bırakın. Bir şey çağrı bırakın. Sizin bir İbrahim arvadı çağrısı. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinden söz ediyor orada. Değerli mesele orada. Hud meta? Hud 71, 72. Sayfa meta? Bir de 73. Sayfa 329. E bir dakika, bir dakika. Ve lefa'cebine min emrillahi rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ahlel beyt. Ayet tamam. 73. Aha. Orada kim vardı? Kulak. Emri sen bilirsen kalınlığa. Kim vardı? Benim de şu çok... Ben bunu hiçbir demedim. Sözünü gir. Tekrar sahabı zararma. Burası otomatik. İnşallah. Ma bil bura. Sen bir yanlış. Dedi mi arkadaş? Dedi. Ma bil bura sen bir Bilim melekler düzdü. Hangi görmüşler? Lokma testi getirin. Düzdü yok melekler. Ya biraz merakladan sen bil bura. Bil bura. Ben okuyayım. Qulaq as mən oxuyum. Əfət. Qulaq as mən oxuyum. Yəni ayəni təsirləşdirir. Ürəyi patladı mən. Bəs başlasın. Yoxdur burada da. Deməli 71 72 73. Yox, bu da oturacaq mənə rahatdır inşallah. Hə. Bu ayələrin davamı olan yuxarıda göstərdiyiniz Hud surəsi, surəsinin 70-ci ayəsində qeyd olunan, yəni Allah Subhanahu taala ey ev əhli, Allahın mərhəməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Bu ayədə bir əhl-i beyt ifadəsində İbrahim peyğəmbər əleyhissalamın zövcəsi nəzərdə tutulur. Hara oxuyursan? Hara oxuyursan? Hayır da. Hayırdan dalıp Hayır. Hayır. O kimdi abi? Hayır da. Siz imkan verdi. Sen bak be. Allah kardeş. İşimiz yok. Bana var. Ben bu akıyla söhbət edirəm. Mən oyuna söhbət edirəm. Heç bir bağışma. Karşıda kimi söhbət edir. Sonra gəlir ki... Sən ayəni oxudun, qardaş. Hə. Həm tərcüməsini oxudun. Bir də tərcümədə nə onunla oxudun. Ey ev əhli, Allahın mərhəməti və bərəkəti sizin üstünüzde olsun. Kimin əvvəl? Hud surəsi 73-cü ayət. İndi Daha da yəni ki, həmçə Allah Subhanahu Quranda Musa peyğəmbər əleyhissalam haqqında da danışarkən buyurur. Qulaq. Həmin ayənin arxasında buyurur. Allahın ayəsidir bu. Bu başqa. Qəssəs 29. Yox, bu surəsində sən mənə nə demək istədin orada? Mən sənə onu demək istədim ki, ey ev əhli. Yəni ki, siz Əhzab 33-cü ayəsini gətirir ki, ev əhli siz deyirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni ki, orada gedir Fatıma, Həsən, Hüseyin və Əli. Bilmirəm. Biz deyirik ki, xahiş edin, mən axıra kimi Biz deyirik ki, orada gedir Fatıma, Həsən, Hüseyin, Əli və peyğəmbər onu zövcələr. Qulaq. Mən də qəbul edirəm. Xahiş Sən edirəm. sən əxi qəbul edirsən ki, peyğəmbər zövcələr Mən orada. sənə bir söz Axıra kimi, axıra kimi nə xahişim var sənin? Mən icazə Hə, icazə yaxşı. verirəm. Buyur, buyur, buyur. Sən indi Hud surəsində sən mənə orada dəlil getir ki, orada Peyğ İbrahim peyğəmbər xanımlara aiddir. Xanımlarla gedirsən. Və ayə ilə mənə getir. Ya, ayə nə gətir? Tek, bu وامرأته قائمة فضحكت. Hə. Düzdür. Nə deyir? Onun Nə- arvadı, necə tərcüməsi? arvadı Ha. dayanmıştı. Durmuş. Güldü. o güldü. Bundan sonra biz onu فبشرناها بإسحاق. İshak, Biz onu İshak'la müjdeledik. ardıyla da ومن أمر ومن ومن İsmail ve Yakub. Bak bunlardan sonra ise Asa İsmail ve ayeti var, Yakub bak. 71. ayet. Ha, ha. 71. Oradadır. Sabit. Ha ha ha. 233. Anam da o kitabına baxın. Qulalarasum, qaimatun. Aha. Yox, yox. Qardaş, mən bir dənə dinlədim. De. Siz yenə mənə sübut edin. Sübut edin ki, orada arvaqlarından gedir. Yox, yox. Hələ İbrahimin o arvadı bu əhl-i beyt ona aiddir. Yaxşı. Doğrudur. Yaxşı. Onda da qardaş. Birincisi. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Hud surəsi 73-cü ayəsində ey ev əhli. Biz o kimə zərb? Mənə xahiş edirəm dinə. Bir dənə dinlədim. De. Mən praktik məsələlər Yox. Mən bir dənə düzə deyim, orada ərəblərdə də bir qanun var. Ərəb lüğəsində də bu mənbəyində də var. Xanım, qadın ev əhlindən sayılmır. Boşanır, çıxıb gedə bilər başqasına. Düzdür. Böyle çocuk bir Abdullah Hacer'e bir de kaçın. Ayakla. Abdullah Hacer'e. Bir de sabır ol. Sen bana bak. Sen bana bak. Siz, ben yerlerde bilmez. Reis Hülkarlı diyor orada. Sen bana bak. Evli ya. Hülkarlı diyor. Ama ne bir şey başlar, az etim onu başlardan. Önceden. Kula, kardeş. Sen, bu... Yani araba şaşmanız gelebilir, ev ehlinden sayılır. Bu Arap'ın fikridir. Sonra. Düz yukarı çıkan. Bu adam adı var. Bu Araplara gitsinler ama Arap işte. Sonra Araplar işte. Şimdi sen o sözü kabul ederdin. Mən Peyğəmbərin qadınlarına varisdir. Daxil elədi. Daxil elədi. Hə. Həzrət Ayşə. Hı. zaman müharibəsini mənə bu ayini, əgər Allah irade. bir əgər, hiç kimə istə Hiç Hə. Heç kimə istə, nöqs, möqs də olmaz. Olmaz. Ayet sərihəm əvvəlində buyurur ki, bir də, hə, hə, bir dəqiqə, Ayşə Rəzələ Əmə, Dəməz dövründə, bir şey dəqiqə, وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ Alınız elinizde. hə. Bu bir tane ayettir. Sonra da Allah bir irade. Allah bir şey irade edir alınmır. Allah irade edir ki bu Hazreti Ayşe Peygamberin zövcesi Ümmül Müminin Hı. masumdur. Düz, günahsız. Peyğəmbərin zövcəsidir. Yok. Yok, günah. Siz demediniz ki bu ehli beyt. Zövcələr də daxildir. Daxildir. Qovni istədir. Daxildir, bəli. Hə, qovni əvvəla təşrii və təkvini. Termin olaraq budur. Bu bir. İkinci sən hardan burada iradə edirsən ki, bu təkvinidir, təşrihi. Yox, onda elə, onda elə, onda elə tutur ki, o ayə nazil olmamışdır. Qura, qura, mən hansı Allahın iradəsi? İnnəmə yurvedullah da nə təşrihidir, nəyə əmr edir Allah orada? Deyir, mən sizə əmr edirəm. Təşrihin bir dərəcəni qocamaq qoy başa düşsünlər. Təşrihi nədir, təkbini nədir? Təşrihi iradə olur ki, təkbini iradə, məsələn, Allah subhanallah istəyir. Misalla təkrar. Deyir, tərifin... Məsələn, tutaq ki, günəşin çıxmağı, batmağı, Allah iradəsində qoyur iradə. Allah subhanallah istəyir ki, məsələn, sizə səsini yox, asanlıq. Allah Rabıoğlu Təhrimlər. Burada Əhl-i deyir ki, siz məsum olun. Bir innəma, innəma nədir? Fəqət, yalnız. Əgər belə dur, bir də muvaffəkkə, muvaffəkkə müstəsir olur. Olur innəma, innəma da münhəsirdir. Sədarət sənədir. Sədarət sənədir münhəsir edir məsələni. Deyir ki, fəqət fəqət. Yuridullah, Allah iradə eləyir. O Allah iradə eləyir. Bir yurididə qüvvə təqdirdədir. O. İkinci Allah kəlməsi ilə də attırar, deyir, ondan başqa da Həsən Quliyə, Hüseyin Quliyə fikir getməsin. İradə eləyən Allahdır. Elə belə hər dəmqərləm şəxsiyyətdir. Allah özəlinə orada ikinci rəf işarə qılmasını, bu ne bir bizə? E, yuridu ərəb altı kəlməni bir də təkid demişə. Məsələnin münhəsiri, mühümlüyü göstərir. Deyirəm ki, yuridu, liyutubəm, yuridullah. Allah o al, o iradə edir ki, o da özü Allahdır. Huvey ki, vardı Allahdır. Hə. Sonra buyurur ki, liyuzhebə, ən kumarəsi əhləl beyt, siz əhləl beyti paklaşdırsın. parçayla sen liyuzihi liahta onun için yoksa ara yuzihi da o Allah sizi parçalaştırsın. Burada neyi teşhir bana? Değil ki, ben sizi namaz kıldıktırıram. Yok. Teşhiri hangi ibadet hükümde Allah diyor ki, ben sizi namaz kıldıktırıram. Bir namaz kılın, akıyınız salat. Budur, bu oldu teşhiri. Ama diyor ki, ben mesela güneşi korktuğum olur. Sınır hmm. değiliz bunu. Burada dedi innema yuridullah li ya Allah üstünü. Ama bana Kur'an'la naşit ya. sen sorarsınız bu durum böyle bunu. Anladın mı? Su getir al. Al. Yok çarp dedim al. Bu alınca koyuyor. Al ne alır? Ben meseleli istemem hazreti büyük rasmını oldurmak üzere. Sana hangi bir olur? Bir də məşhur oldu bu məsələ. Buyur, buyur. İki danışıq Buxarın rabilərindən. Sizin rabiləriniz bu 12, 12 imamdır. Əli Rəfəran, sonra Müslüman. Asılcı imamdır. İmam Məhdi Əsəb surəsi 420. Ona görə gəldik. Burada, burada da xırdalanmalıdır ki, biz ki hədisləri hədislərə müraciət edirsiniz. Həm müraciət edirsiniz əshablara, siz müraciət edirsiniz həm əshaba, həm İmama. Və deyirik ki, əshab da gərək, biz rastlayıq. Ayə nəsədir? Nisa 26. Siz təqdiyinə təşriyyat cəmaat. Siz ki, burada Allah da yuridullah deyəndə Allah istəyir, demək iradəsi onun təkvini iradəsi. viver uhum. a ah, birisini sor. Ama biz boşa bir şey deyil. Onu bir deyil. Mən bilən nə deyəcək. Çünki yox, yox, 5 gün 10 gün bunlara. Şeyh Ömer'lə bəhsdə budur. Dedi ki, iradə... Şeyh Ömer, Ömer, Ömer deyil. 9-cu bölməşi. Tarçın oğlan gözlüyündə bomba. Qıpqırmıdır. Olmaz. İlgarı tanıyı tanıyı yasam orada. Onlar nəfər zamanı, nəfər zamanı. Onlar yəni, bizim içimizə gidən. İradə. İbrahim tanıyı tanıyı. Hangi İbrahim? Türmədədir, onlar Ələfdə olan. Müslüm imamı. Evet doğru. Yok, yok İbrahim, İbrahim eşitmişim. O bizlere ait. Eşitmişim. Hə, sizlere ait. Bizlere ait. Görün ya. İradə, iradə. Sən mənə ola bilər belə, məzələ təzirsin. Neçə dənə yedi? Üç dənə, dörd dənə Quran-ı Kerimdə yuridunə gətirib. Yuridunə birbaşa Allahın əmridir. Sən mənə elə bir ayə ki, bu qardaş deyir, gətirlə ki, Allah orada iradə ilə alınmıyor. Amma yuridunə yox. Sən mənə gətirsin, yox, hüququndan gətirirsən. Dəyiz. Amma burada iradə ilahi. Burası mən əvvəlcə bunu deməmişdən, amma bilmək istəyirəm görüm, mən sizin fikrinizi başa düşmüşəm, yoxsa? Mən deyirəm, bir dəqiqə ya, mən burada qısa dur. Mən deyirəm, burada təkfir edim. Sən sən təkfir edin, sıfır. İndi mən mən düz başa düşdüm. Düz başa. Mən bax, sözüm budur. Nə başa düşdüm? Mən də bu ayı təkfir edim. Tamam, aydın. Sən yuridullahu ayə, yuridullahu burada təkfir edir. Bəli. Aydındır. Demek ki burada demekdir ki bu yuri, bu sözü Kur'an'da zikrolman bütün bu sözleri bu nispette. Yuridullahu sözü tam sekin irade eder. Ama diyelim bu ayet diyelim ki bu ayet bu ayet tekbirimizi. Şimdi sen bana yaratıyorsun. Konkret, konkret bu ayet. Ben söyledim bu ayeti. Sen her mesele bir gün al. Baş elim yazdı o diyeceksin. Yuridullah Allah'ın iradesinin tekbiri olduğunu sübut eləmək təkcə ayənin özü ilə onun alınma, alınan şey deyil. Əgər siz orada başqa ayəşənin və başqalarının xata eləməsini indiksə, mən fikrim təqsimdir. Gətirəcəksiniz də misal, onu alacaq. Amma ki... Ayəşə ilə söhbətiniz bu qədər. Yaxşı. İndi hə, Allah razı olsun. Yuridullahu Ayet sayfa. 26. sayfa. 70. ayet. 83. ayet. 83. ayet. Sayfa. 82. sayfa 76. 26. ayet. Tam sıradayız. Abla. Gel. Gel gel. Ayet yapalım. 26. ayet. Sonra Maide sırası 6. ayette de var. Yuridullahu okuyak. يريد الله ليبين لكم ما ويهديكم sonra الذين min قبلكم ويتوب عليكم. Allah da bu iadeli. Birincisi ne? Birincisi size azvelkilerin yolunu beyan eləmək istəyir. İadedir bu. Təkviniz, təkviniz. Ne mənə gəldi? Yox. Yox, emin yaxşı gedən. Yox, heç nə lazım. Yox, qardaş. İnnə biz məzhur bir kəbər deyil və o bəzi olsa mənə yaxşı gələ bilər. Buyur. Bundan başqa. yehdiyakum. Hamınızı hidayət edəsin öz yoluna. Aha. Və üçüncüsü də ki, həmçinin hamınızı da bağışlasın. Axı biz bilirik ki, Allah da Quranda başqa yerə deyir ki, e, biz insanları və cinlərin çoxsunu cəhənnəmlə doldurabiliriz. Nə ediyorsun ki, onlar Allahın yolundan qaçırlar. E, Allah da burada iradə eləyir, təkvini iradə eləyir, təkvini iradə eləyir. Bu, bu, məhz bu ayə, təkvinin iradə yoxdur. İndi bu sualın sən nəmi gətirdiniz, belə cavab gətirdiniz. این tedavuzda onlar için. Yuridullah li yubeyyine lekum. Allah iradə ilə bəyan eləsin sizin üçün. Xoş xoşuna. Elhamdülillah, iradəsi başlasmadı. Peygamber gönderip ya yok. Gönderip şey ya. Kum orada kime aittir? Adam ne demek bunlar görmüyor. İradeler Kur'an'ı muhatabına, Kur'an'ın muhatabına. Ne bütün insanlar? Bak yok iradede söylüyor. Biler biler. Kardeş iradede söylüyor ki. Kuma söylüyor ki. Bir de bizden hemen sana veremez kumuna da bir de gidiyor. Biz de de gidiyor. Biz de sana kardeş. Bunu çoğusunu okumasa bu kum buna harfle dahil olacak. Ha? Gel bu müşteri açıp bakalım. Ben şu Kur'an'dan sana bir derdime dilerim. düz de Allah hamsi tüm gönül kim bunu asıl okuyor olan şaharette? Kur'an kimin asıl? Halbuki ne dedi? Kul ya eyyühen nasu inni rasulullahi ileykum cemi'a. Hadi ya kardeşim, hadi kardeşim Abdullah. Kula. Sen Abdullah. Hay Abdullah. Zikrun lil alemin. Kula. Biz de belki, biz de belki. Hay Abdullah. Kum herkesi şey, zamirdi. Ha? Zamir, zamir sahibi yoktu. Zamirdi. Ha? O, üzbe üze aitti yoksa gıybede aitti. Kum Göndərdən ötə ay ikdə işə. Rəfət müğayibdir. Rəfət müğayibdir. Müxatəbə. Qəlbə sözü ki müxatəbə. Buranın müxatəbə. Qulaq. O hələ gəlmir. Qulaq. O gələcək müxatəb olacaq. Qulaq. Ha, qardaş, qardaş, qulaq. Bu mənə bir məsələ olaraq onu qıqam gərəkdir. Bir də qardaş. Ay qardaş, bir də qədər. Kum elə məsələdir o da ki. Ada, heç Dünya gəlmək uşağı da buna vaxtı. Laf səni diyor qəbul elədim. Kumu qoydurdular, kumda işimiz yoxdur. Yuridurlar. Allah iradə edir insanlara öz hökmini çatdırsın. Çatdırdı ya yox. E, Təkvini oldu da. Bura təşvir. Sən mənim üçün getirin getirmişsən. Cəhdi yaxın. Va, qardaş, bura, va, bir dəqiqə dünya. Va, burada, va, vəsiyyədir. Haliyyədir. Nədir? Burada şaridir. Ha? Bu nize-i mahsa şari iradet. Orada geçen sana. Ne şer'i iradede. Peygamber buna var. Neye şer'i? Ama peygamberi niye, niye gönderir? Yaxşı. Bu peygamber diyebilir ki, ulan peygamber dedi ki başlarına. Mesela iki zaman namaz, bir nefesle namaz diyor. Gücümür o. Ötürü ediyor. Peygamber bu söz değil. Allah'a. mümkün şey. değil. Yok bir dakika bu söz deyip. Hayır olasın. Ama e, o... Tesiriyi de Bir dakika. Fərdiyə əməldir də, inkar olmaz. Qulaq as, qulaq as. Fərdiyə əməl. Qulaq namazı Allah istəyir namaz qıl. Qulaq as, ya. Qulaq as. deyil. Qulaq as. Qul yerə qılma olmaz. Yox, yox, sən deyəmdir. Allah'ın iradesi baş tutup ya yok, tekfirin ya yok. Burada tekfir yok, yok, yok, yok. Allah subhanahu wa deyir ki, məsələn, Məidə 6, Allah subhanahu wa deyir ki, təmizləmək, çirkinlikdən uzaq tutmaq, Sözdür, baba. Baba şəri iradəsidir, istidi. Yox, mən əməl edirəm, əməl etmirəm. Sizə qanun əməl edirəm. Qulaq, bir dənə dünya, bir dənə dünya. Bəyanı istəyir. Qulaq, mən bir dənə dünya. Allah qardaşım, mən o, o Allah qəbul edəmərəm. Nəyi? Bir dəqiqə deyər, təmizliyin Allahdan qəbul eləmərəm. Ki, əhl-i beytə deyər, siz təmiz olun. Mən göydən, yerdən çıxmışam, nə olub mənə? Mən xeyr olub. Həmin sözündə deyir də. Əhl-i beytdən mən. Evladım bir de güzel Erol ehli beyt ailesi diyor. İntikal oldu değil de yürüdüğün teşhirden kalır. Şimdi kulak sen bu ayeye ben dedim teşhiriydi, teşhirini sen subut elə mənə. Birinci deyirəm, subut elə. Sən deyirsən ki, burada həmin o bəyan eləmək kavludur. Yaxşı qəbul etmiş. Və deyirsən ki, qəbul edədim. Faiz. Yox, faiz. Faiz deyil. Adam sen dedin, qəbul edəsən. Elə odur. Bir dəqiqə. Kulak, tamam. Yaxşı da fərz edək ki, sən deyən. E, mən fərzin aram yoxdur. Mən bana fərzin yer yox. Özün atası var. Elin fərziyəni ayrıdır. Ayının bir sözü götürüb o birisi atırsın axı. Aklınızın geçti yakın, sizi hidayet etsin, doğru yönetsin. Bütün insanlar doğru yoldadırlar. Kulağa var. Kulağa var. Kulağa Sen kulağı şerri karşısın. Kulağa var. Eğer üzülme üzülme söz değil. Bakın. Vavi karak değil. Yok yok. Ne var? Vavi çok çok iyi de var. Kulağa var. Bilmem ki var edinizin hemen vavi orada da var. Kulağa var. Kulağa Allah cemaatin hidayet iradesi var hidayet olsun da. Bu Allah'ın iradesi de kuvvedir. Allah Hekmini doğru Allah'sın bu irada. Bizi. Hav akıllı severim dedi. Bizi ne karıştı? Cinne ve cinse illa liyabudun. Hav ibadetleniyor. Yok yok yok. Allah'ın ibadet değil. Seyledi. Allah'ın seyledi. Görmez bütün insanlar ibadet ediyor. Allah'ın seyledi. Allah'ın seyledi. Allah'ın seyledi. İlla yuridullah bilmecine. Allah'ın seyledi. Allah'ın seyledi. Allah'ın iradesi baş tutup yağıyor. Bayan elini. Söbreyi yaptık. Ulan bırak Resulü. Ha. Ha. Bu tekfir ne oldu tekfiri? Mümkün değil. Bir dakika. Allah'a beyan edilmiş. Beyan değil. Ama şimdi bu. İhtimal iradeyle siz beyan edilse. Benim ki karışmış. Bu hissesi. Buna bak. Bu irade, bu hissesi. Tekfir ne oldu ya yok. Söz verensi kabul etmek. Hayır. Kurbanı da göre. Bir de ben dedim. Yok. Hayır olay yok. Yok. Ne deyinle göre yok. Bir tekfiri deyinle yok. Ya bizim Kütahya zihindeki odur, arkasına çomuk sokar. Yok bula. Sözden söz katmak lazım değil, bir dakika izade veren bir söz değil. Birincisi, kovu irade diyende o demek değil ki eğer bir şey oldusa Allah razı ki olsun E, Falan şey mesela mən istəyirəm, Allah da deyir ki, mən sizi təmizləmək istəyirəm. Əgər kimsə təmizlənən müsəlman oldusa və Allah deyir ki, biz zəkatla müminləri təmizləmək istiyoruz. Əgər kimse müminlerden zəkat verip təmizlənirsə, bu o demək deyil ki, qovlu iradə oldu bu. Xeyr bu teşvik iradedir. Sakın yerine getirilen teşvik iradedir. Siz yerine getirilen bir Sözü getirilirken yerine getirilen her bir söze kavunu getirirsiniz. Bunu doğru kayıtlıyor. Eyvah, seyir. Ben ambala, bir dakikada, ben ambala sana dedim ki, Asaf suresindeki ayet kavunu tekrini, bu bir. Sen bu ayetin geçinci teşriğiydi. Mən deyirəm, Allah bəyan edib ya yox, bu Allahın iradəsi baş tutub ya yox. Çox şey. baş Hada şəri iradə oldu. Necə olmuyor? Ona görə baş tutmaq yox. Mümkün idi baş tutmasın. Bütün insanlar İslam məbuna. Bir dəqiqə, mümkün idi baş tutmasın. Mən də sual sorar. Mümkün idi baş tutmasın. Antarktida və yaxud da ki, o hindular var. Onlara İslam bəyanı yoxdur. Olar. Bəyanı yoxdur. Qardaş, mən insan da olar. Mən insan da ayrılar. İnsandır da, o ayədə bütün insanlara ayrılar. Qulaq, qardaş, qulaq. Sən başqa bir bəhs açırsan. Yox, əqidədə. Bir sən başqa bir bəhs açırsan əqidədə. Mən sənə nəzdürləcəyəm. Allahın iradəsi baş tutdu ya yox. Bütün bəyan eləmək. Bütün Allah rizqi bəyyinə deyir. Baş tutdu ya yox. Allah sağlar. Mən qardaş, Allah sağlar, Həzrəti Dəvəl, hə ya yox. Şəri iradə kimi oldu. Kovli iradə kimi mümkün olmasa. Mümkün iradə olmaya bilər. Allah ola bilməz. Şəri iradə olmaya bilər əlbəttə. لو قلبتهم من الناجلة أبو لهب أبو لهب أبو لهب الله تعالى أبو لهب من سمى ونحن السيادة الله تعالى أبو لهب من سمى ونحن السيادة الله İsteyen yoksa bu ayeye göre. Mesela, bu ayeye göre. bu Sen şahs adam bu adam olur da. Ben diyorum ki burada adam bak, bir dakika ben sana bir Bu soruda ki, sen başka bir üstüne Ben sana diyorum ki, bu Allah hökmini bu bəyan elədi bəşəriyyət aləmindən yayılır. Yəni Mümkündür, sən deyirsən təfsir edir, onda sənin sözü bozxır ki, Allah indi bir şeydir də, açıq ortalığa baş tutdu. Qardaş. Hökmdür, nedir baş tutdu? Mümkün idi Allahın bu sözü, yəni bəşəriyyət adam olsun, dinməz fərqi o sonra onun düzgün məsələsidir. Qulaq bir dəqiq. Allah bu dediyi şey xüsusi məhzumunu söz danışır Allah. İradəsi ümumiyyətləri artdır. Özdə dimiz nə bəyan. Deyir ki, liyubəyyinə ləkum, liyəhdiyəkum, sönənəlləzinə min qədrikum. Qulaq as, qulaq as, bir dəqiqə deyəndə, gördədir, ümumi şeylər işarə vurur. Hidayət, xüsusi məfhumdur. Həqiqətən hidayət olmuşsan xüsusi cəhətdə, nə 10 dəfə namazında desən, E, İhtilaf sarafel mustakif. Ya bu söz yok. Yani hiç mutlak demezsin. Kulak. Mutlak demez. Yok. Mutlak umumi mukayyet hususi. Bu Arap teminin koyduğu bu zaman oluştu. Umumi Allah bir işare olsa hususi dese sen özün ben özün de hele iddiayeti tam olmamışız. Biraz Allah'ın yarısı başlık mı Kulağa, kulağa. Bir dakika. O sözü sen dese. Ben diyelim ki Allah öz hökmünü, dinini səmata dayanırıq, təkvini də bu oldu. Ola da bilməzdi ki, bu olmasın. Mən bu insanlar hidayətdirlər. Ay qardaş, xüsusunu qoy qırağa. Bilin hər qırağa, sənin hidayətin, sənin hidayətin 100 ildə sən başını təşdir, o Peyğəmbərin hidayətinə çatmayacaq. Teammen. Ne getir? Teammen. Bir pazarlığının sırada bozulur. Olamaz. O, o ayrı bir şey. Bu terkiliğinde daha da çıkan bozulmaz olursa. Sen müezzidi olsan diyeceksin ki Allah korusun ki hidayet olup olmuş. Semasın da gözü terazide İslam peygamberin hadisidir. Semasın gözü terazide özel görürler kimin ciddi, kimin ciddi Bu inşallah sonra malum olacak. Ben senin dersinde dilam. Allah biz deyirik ki bu ağaca bunu saptırır. Evvela ben Ahzab suresine geçiyor başka meseleye. Mesela deyirəm buradakı bu ayədə bunu təsdiq ki Allah umumi şəkildə dini bu insanın, bu fitrətin mənbəyin insanlara çatdırır. Bu iradə təkvinidir, çatdırmaq istəyir e, çatdırır. Ola da bilmezdi ki çatdırmasın. Mümkün de mümkün de diyordu ki böyle bir şey olmasın. Yine ki peygamber gelmesin, Kur'an gelmesin, kitap olmasın. Onca olmayacak. Yine bir bu türler çıkarım. Biz bunu demiyoruz. Biz onu inkar edemedik. Allah oldu tekbir de. İnkar ederiz onu tekbir de. Kardeş sizin üstüne Allah kardeşim. Peygamberimizin cennetten tekvini değil. Kulağız kulağız. Peygamberimizin cennet tekvini değil. Peygamber kulağız ben bir dakika cümle değil. Ona ben de gelmez. Buna o derde uyuyor. Yok en nübüvvet. Peygamber gelmez. Kulağız kulağız. Nübüvvet. Nübüvvet. Üsulü sünnet ya furu sünnet. Sizde bir şey yok. Sözünü alın. Sözünü de Eğer söylediğinizse bu teşriğini sorun. Bu teşriğini de. Ama değil mi? O konkret kurtardı. Sözünü sizden alın. Kulağı bastı. Kulağı. Teşriğini de furuşsun. Bir olanı peygamber gönderdi. Sen kulağı bastı. Allah'ın mümkün gücü satmasın gibi peygamber göndermesi bu zaman. Bir Kur'an. Allah satmasın. Bu da terörün hidayet merkezinde. Her durumda. Kulağı bastı. Kulağı bastı. Sonuçta bir tane peygamber var sana kardeşim kurban olsun. Pakistan'da bazı peygamberi demiş ki, bakın bir beyan eləmək söhbəti gedir al bu bəyandan sonra bəyan oldu sizin hidayə, ben var başka yere vurursan. Əhsabda söhbət gedir. Niye kalırsan bu ayənin Yok yok buna. Bu iradə söhbətindən əlmir. Elə bu ayədə. Bir olacaqdı Kur'an gelmesi, Peygamber gelmesi Öyle değil de. Yolumuzu zimren mi? O muhtaza olma tekşfini. Allah'ın kitaplarını fırlatın, ben tüm tüm bunu fırlatın. Haşirle ben tüm fırlatmak lazım diye. Ama kitapta kurda ne? Mezun. Oldu ne? Tekşfini şey oldu ne? Oranın iradə elədiyi şey olursa, nasıl sen namaz qılmağa əmr edir. Sən namaz qılmasan, Allahın əmrinə qarşı çıxırsan Bəli. və namaz qılsan, bu təkbir rəb olur? Yox. Bəs nə olur? Bəs nə olur? Yox, yox. Mən onu deyirəm, bu ümmətin haq, bilək yəni. Haq, ana hədə həsən deyəm. Mən təsdiqim, üzr istəyirəm. Mən yox, buyurun. Şeydir, Allah Taala Peyrə, mən sənə sual verirəm. Allah Taala ola bilərdi ki, Peyğəmbərli və Qurani-Kərim göndərməsin zamanda? Xeyr. Bəs bu nə oldu? Təşmini də Allah iradə elədi. Başa düşdük də. Başa düşdük də. Səhədə onu dedik. Hadi yanla. İra, bu nə oldu? Qardaş, göndermeyi ile bu ne oldu? Beyan olunmasında fark var. Birincisi Allah Teala bütün insanlara cilt ki Kur'an orada diyor ki tekvir eder. Ben diyorum ki bütün insanlar mutlak olarak Kur'an'ı Bəyan olunub olaraq. Əbu Ləhəb Peyğəmbərin yanında yaşayıb neçə illər. Onun sonra bəyan olunmadı. Hidayət oldu o. Hidayət oldu o. Amma ona da Yehdiyə bunu deyir. Əziz, Abdullah. Kim hidayət olmadı? Abdullah, Abdullah, Abdullah. Əziz, bir dəqiqə söyləyirəm sənə. Bax, gəlin sual edəcəm. Peyğəmbərin və Qur'an-ı Kərimin 124 min peyğəmbər ola bilərdi gəlməsinlər ya yox. Deyirsən yox. Yox, gələ bilməzsə nədir bu? Cavab ver. Qardaş, Necə abi? Bir də onu deyir sonra təqvini iradədə bilirsən, peyğəmbərlikləri ölənlərə həmrədi də. Bir də dedi ki, o nasıl bir də Nə gəyə görə? Yox, təkvir yox. Adam deyir, yedi sənə olar. Deyirsən, deyirsən. Bura qavmə gidiyə görə peyğəmbərlərin gəlməsi, özür istəyirəm. Sinə gidiyə görə peyğəmbərlərin gəlməsi, Allahın gəlməsi əlavə nemətdir. Kim diyor? Kim diyor? Ben senin sesinden anlıyorum. Sen niye savunmayın? Ben size onu, pardon, bu meselenin üzerinde bu meseleyi. Ben de sesinden Hətta insan öz ağlıyla haqq yol tapa bilər, peyğəmbərlərin gəlməsi zəruriyyət yox, əlavə nemətdir. Yoxdur belə şey. Üzr istəyirəm. Söz yoxdur belə şey. Bunu sən mən əqdə kitabımdan gətirsən. Mənim kitabımdan, mən kitabımdan, mən kitabımdan, mən kitabımdan İran kitabı, You don't support to do that. I thought. You didn't catch it. Catch it. You don't support to. You don't support to. But I don't think we're going to do that. Go on. You're going to do that. səudiyyəni çapın və şübhəyə bölsən atlan eləyir. Ay, bura, bura, təmizsiz əhliman məlidir. Bura, bir dəqiqə, mən nəzrimlə, mən bir nəzərlə demək istəyirəm. Bir an sus deyim, bağlı gəl. Deyir, əhliman məlilə qaməti. Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, bir qarşı, bir ona havacı, bu buna havacı, ağadan qarşı bir-birlə. Şöyle deyirəm, o, vaqt sizin, Zohi. Sənin kitabından onu gətirir. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Bir dəqiqə, sən mənim kitabım yox, bir dəqiqə xahiş edirəm. Söhbət buyur da, Her şeyden bak meşhurlaştırılır. Namazın mı? Her şeyden. Əhsas surəsində söhbət getdi. Mən də dedim, qardaş da dediyi və hər bir Quran-ı kərimdə buyurdu. Yuriduna, yuhiduna gələn yerdə ola bilər. Yuriduna Allahın iradəsidir və iradə, iradə təkviniyyədir. Düzün, haç elə, bularsan var. Düzün yox. Düzün bu ayəni gətirdin. Hud surəsini səndə ayəsini gətirdin. 71-71. Gətirdin o ayəni. Mən sənə dedim ki, burada Allah Taalanın ola bilər ki, Allah Taala bir şey iradə edir. Yəni peyğəmbərin gəlməsi haç edər. Bəli, Nisa 26. Peyğəmbərin gəlməsi və Qurani-Kərimin gəlməsi ola bilər ki, gəlməyidi, dedim yox. Yox demək nədir? tekvini. Ben serden verdim yüz Ahzab suresi. Ben bu tekvini. Yok yok. Bir dakika ben bu ayeti ben veremem. Ben şimdi yapamam. Kulağı var. Kulağı var. Bir dakika. Olabilir mi? Olabilir mi? Peygamberler gelmesi, Kur'an kendi gelmesi. Sen de son olacaktır. Sen ekden değil. Bundan sonra bunu Ben de bundan sonra. Ben de bundan sonra. Yok yok. Siz yaptınız. Bu telefon. Bu telefon. Bu bizim ekidemiz yaptı. Sen ekidemiz yaptı. Peygamber gelmesi, zaruri değil. Kardeş mezmedi. Ve bunu tekmeyi. Kardeş mezmedi. Ağzı. Adı Üzülsün. Başka takvim değil sonra. Ben cevap vereyim. Kanka cümleyle. Tekfini olarak nübüvvet, peygamberlerin gönderilmesidir. Siz, insanlara beyan olunmaz bu təşkilin iradədir. Çünkü insanların hamısı Olamaz. Bir dakika, bir dakika, ben izah edemem. Bir dakika, bu aileyle tutunamadı. Bir dakika siz bana izah edin. Siz orada uzanır. Çok uzanır. Kardeş nöqtələri qoyun. Mən nöqtələri qoyum. Əvvəla sənin olmaq istəyirəm. Bəli, biz deyirik ki, qulaq as. İnsan əqli, qulaq as, neyi? Sənin əqlin görürsən ki, bu yaradılanlar var. Bu ev var, evi düşən. Bu ev öz başına yaradılır. Yoxsa ev düşən. Əqli dəlil. sen insanlara Allah söylemek düzgünsen ya yok. Çoğusu da de o değil işte. Biz de değiliz ki. Şeriyetin ispatı. Biz de ben izah Ben bu noktasını bunu koyacağım. Başkası başka şey gördü. Bizde de. Siz bana izah verin. Biz Şialar. Bütün her şey. Bundan başka tatlının ne istiyorsan veririm sana. Biz Şialar bunu deyirik ki. Biz Şialar yok. Ehl-i de bunu deyip Bizdə buna əqidəmiz budur ki, insan öz əqli ilə müəyyən dərəcədə haqqı tapa bilir, yolu görə, tapa bilər, amma yol getmək qaydasını necə gedərlər? Allah var, Allahı tapsın, bu Allahı neyiyim mən? Necə ibadət edeyim? Buna Peyğəmbər lazımdır. Siz onu demiştiniz. Ya, ben de bunu Sen bundan başka bir söz tapsın, mən... Yok yok, bir de, bir de. Bundan başkası Samson getirme. Kamerada burada. Abdestin olsaydı hiç çünkü yapamadı. Elhamdülillah sehaten senin bu kısları söyleyenler kıraatından da gördüğün şey Arap'ın yaptın sen. Yuridullah li yubeyyine. Düz. Beyanlam dedi. Muzari. Beyan etmeyini. Onun, onun özünü de. Kulağız. Allah'ın özünü açtım söz. Allah ki mən iradə edirəm. Bütün yeyəsəydi Allah'a aiddir. Allah'a aiddir. Və təkvin oldu da. Bir xahiş edirəm, xahiş edirəm. Mən bu qədər məclisim bununla qarşılaşırız, gedirdim məsələ haralar. Mən bu qardaş Batırmana görə söhbətiniz var yarın. Nə üçün dedim başladı burada. Hələ var, buna bax. Yubayyena. Allah ki məni iradənəm, o Allah bəyan eləsin sizə. Düzdür, mən yəni bəyan eləsin. Yəhziyəkum. Məgər Allah bu iradə eləmiş ki, bəndələrə hidayət olunması, özü ki, hidayət, mən, özü, özü ki, bunlar hidayət olsunlar. Bu niyyət bunda var da Allah'ta, hə? Ya bu bəyan olmaq. Bu mümkün ki, bunda olmasın. Bu özündən danışır Allah burada. Da bu özündən danışır. Bu dağıtı məsələ. Bu təkvini də görmüş. Bu nə təkvir? Özü də təkvir. Allah təkvir. Allah təkvir. Allah təkvir. Allah təkvir. Məsələn, o 6-cı ayənin altlarında ki, Allah Subhanahu buyurur ki, təmizləmək istəyir, dişlərdən uzaq. Yəni də Allah istəyir də. Səbəb qızın iradədən getmiş ki, şəri olar. Allah rızası verir ki, mən hazır, bir də bir də də gözəl, bir də də gözəl yanında. Yübeyyinen yehdiyekum. ikisi de muzarifi ve bu seyirler Allah'a mahsustur. Kaydır bunlar Allah'a. Kaydır Allah'a. Allah evliya veriyor. Kaydır sözeti sen burada şey damır diye kaydat ola. Bu feilde, feilde var, feil var, mefhul. Burada feil Allah'tır. Feil, feil, fail Allah'tır. Bir dakika, failsiz feilinden müsaade et bana. Bir dakika. Failsiz feil var. Ne? Failsiz feil var. Feil var, fail olmayan. Bir dakika. Yok, yok yokluğu. Mümkündür. Bu fiilin yüben yönelmesi ve faalisin. Elhamdülillah. Kurban sırasında balamak tadına kardeş. Diler ki bu Allah'ı yani. Yapıladır. Şey Her Allah'tır. Eden Allah'tır. Ama kulak asır. Ahsen de kulak asır. Eden Allah'tır. Beyan etmez. Allah özüne diyor ki iman beyan ediyorsa bu emri özü için diyor. Özü diyor ki Mahmut Şeyh bir dakika biz de karşına ben bir şeyhim sen beyan edemem bunları. Tekizim olsun. <laughs> Elin ne bilir ki? Şey. Kulak kulak bir dakika. Haraç ediler. Edebiler böyle bir şey. Seçilirdiler. Hadi çerezim istemez. Koyarlar bunlar ya. Uzunlar ne bilirler. Ya sen dur. Sana bir şey bilirler Allah. Oğuzları şerif aldın böyle suçu yoktu. Ulan ben dedim ki hadi abi sıra sıra sıra sıra Değil de yeterli yok. Tabii bulamıyorum. Hayır size kurtmak. Siz ki burada yerine danışın, küfrünle esir, üzr istem, siz kirletmesiniz danışanda. Esir küfrün olsa bir de küfür gelir burada. Siz, Allah hiç bak önde teşrihi eleyebilmez. diye. Bilir, Allah bir yoşum koyunu düşsün ki, bu bendeni yaratmışamsa bunun ben e, e, öhdəsindən gəlməliyəm. Bu ölçümü qoyur. Təşkili mənə aiddir, mənə adət yaradır, çünki mən məxluqam, mümkündür, isyan edir, mən cəhənnəmə gedəcəm. Bu hökm bunun özünə aiddir Allah'ın. Bu bəydin, digəhdiyekum. Mümkün de Allah özü bir sözlüsün. Ama bu, bu həkimliyi harada bu Allah'ın. Misal getiren sözlüdür artık. Misal Ayet. Ayet ha. Ayet. Birincisi. Birincisi misal ikincisi ayet. Bakın da onun hemen sayısırım. Hemen sayısırımda bayaktaki bir yaşla bu bayaktaki yaşla bu peynirde. Sayar şimdi. Resmen bu şey kallaşa da yaşla bu. Öyle çıkıyor yaşla bu ne? Yaşla bu benim özüm yani o. Kulağına kırıldıysa bir kimse çıkamaz. Hani bir de bir de bir de Allah'ta Kur'an'da değil. Ona kadar dinle varsa illa yabudun. Ben cinleri ve insanları ancak ibadet için yapmışım. Düz yoksa Allah'ın iradesi neydi burada? İsteği neydi? Bütün cinler ve insanlar ibadet etmez. Hata yani. Buna da sen o ayen üstünmesine bak. Geçen söyledi. Bilmem bunun yaratmaktan maksadım. Yani bu iradan budur ki bunlar bana ibadet edesin. Bu diyor ki olmaz ki bunlar bana ibadet edesin. Maksat dinin söhbet yoktur da. Vame inşa vame halaktu. Men yaratmadım cinle var insan. Cinler ve insanları. İlla cin de inşadır. Ancak ve ancak liyabudun. Elmada kağıt öyle telefon var. Orada bir tane kardeş, bir de dakika. Ha illa inkar da. İki de iki de inkar da. İlla inkar tetkik olur. Hani yani inkar. Sözü bunu çalışıyor. Doğanın Arap Arap diliyle illa nedir? Kulağa, kulağa ne diyorsun? Müstesna. Müstesna. Müstesna. Kulağa, bir de müstesna o halda olur ki təsdiq cümləsində gəlsin. İnkar cümləsində iki dənə inkar sözü gəlirsə, o artıq tövkid olur. Kulağa, sən bu ayədən köçdün hara? Tövkid basar. Bir dənə, başqa şeydir. Kulağa, kulağa. Mən ayət gətirdim, bu ayət. Mən iradə söhbəti elədim, mən Əhzab surəsində sənə demişəm. Sen Ahzab suresi bir gibi yani. Ben size diyeyim bu sözü. Bir kere namazınızı kılın. Allah dua edin. İnşallah Allah bizi siz yoldan ayırmasın. Ben bir tane bunu diyeceğim size. Sima, sana əvvəldə mənim bəhsim əhsab barəsi, məhsab faresi diye Rabbə getir. Sen gitsin nisaya çıxsın. Mən onu bunu dedim sənə. Dedim sənə ki, Cübey gör, özün də dedim, fəalə Allah, Allah'a aşırı təkvini. Hə, təslim deyil oldu. Ayın Lamı təkid var orada, ən müqəddərdir orada, li ən yübəyyinə. Lam neyi bildirir burada? Mən xahiş edirəm, Allah rızasını. Bir dənə biz namazı qılaq sonra evet, söhbətimizi Allah qəbul etsin. Əhli beytdən söhbət eləsək, qardaşım. Siz də gətirdiniz, siz də gətirdiniz. Biz biz özünə siz getirdiniz. Yox, yox. Mən Əbu Bakır xəlifədən gəldi. Görüşlərə səmada. Qulaq, qulaq, qulaq. Qulaq, qulaq. Qulaq, qulaq. Bir şey də o ki, biz də tohidə çatmaq üçün sən tohid öz, mən sənə səhərdən əvəzim, qardaşlar, səhərdən o baxalım otururdu, mənə söz verir. Bizə nə əqidə qoyulur, Allah qüdurdur, dörd sənə bizim alimlər belə deyib, belə deyib. Sərəsə deyir, yox, əhl-i beyt belə deyib, qüdrətdir, təsdiq yox. Ərzi mənə nə, nə, Tövbə düzənliyi rüsulun axırı yoxdur. Elə bunun axırı yoxdur. Amma inşallah o rüsulun axırı olacaq. Sən görməzsən, sən düşmən 5 il, o da istajım var. Əlhamdülillah. E, Oxumuşam, <laughs> gülmələ. Öncəki əlhamdülillah, o 5 ildən sonra üçüncü keçib. Əlhamdülillah bəhslərdə mən olmuşam. O 5 ilin üstündəki əlhamdülillah. Sonundan da sonra da ki, olmuşam. Keçən dəfə qamət gələcək, xəbər göndərmişdi qamət qardaşı gələcək. Sizlər biləcəkdi tövbəsi olmalı idi. Və videoda da var ki, o göndərdiyi adam bir bərqamat demişdi, gələcək, gəlmədi. Bizim bismillah. Videoda var bu, kaset var, onun da lan daxil. Yəni bu demək deyil ki, haqq deyil o. Yox, yox, laf da. Söz dedi. Mən dünən gün heç mən namazı, mən zamanı da qırmışam. Qırmışam, gəldim mən o salma, qeydi ki, istiqamət səni çağırır bəsdir. Top bilezlerini, e, bilezler kendilerinin idmançılarının kısıt var. Ben yine deyirəm sizə, bu iş odur, mən yenə, mən bilələr bir bəhsə açıram, onu ilə mən qutaracam, zaman tükür. Bilmirəm, mən tanımıram, bu gördükdən tanımın ondan bir çox üzüldüm. Rahat. Əzab sizdə dedi, öz dediyin var. Ben Merhabalar ben şey girmedim. Sağlarla idmansızlara gireyim. Sonra mesela idmansız sağlarla. Ben soru. Və hətta axırda özünü təsvir elədiyi, sonra bunu təsvir etdiyi. Mən bildirəm ki, burada yəni şikayətlərdən sonra mən ona hazır gəlmişəm. Mən çünki o məsələnin bizim hazır deyil. Gəl xahiş edəcək ondan söhbət edəcək. Alınmaz ki, sən bu söhbət edəcək. Yox, bura açıqdır. Mən bir əslində sən. Buyur. Mən sənə yer verirəm. Sən bana bir deyirsən də söhbət et. Deyirsən ki, mən səfər Buxarıda da rəhət edirəm. Mən səfər Buxarıda deyirəm. Mən Qurandan deyirəm. Yaxşı Quran. Allahın əli bunlar. Əbdullah. Əlmanın təsvalarını yox. Ümumi ham Əlmanın təsvalarını yox. Səhvəsini görürsün. Çünki onun təsvalarını gördüm, gördüm. İcab edəcəm. İcab edəcəm. Elə psixologiya dərslərindən bir soru çıxartacaq. Dərs haricində. Buna görə. Baxın, səhvəsini çıxartacaq. Bir dənə ya. Bizim problemimiz biz müsəlmanlar hardan ayrılır? Orada bu necə ki, əqidə ayrılığı, bəzi mutlaq anlatıyorsunuz. Buna rahat baxın, Peyğəmbərdən soruşulacaqdır. Peyğəmbərdə necə xeyr ola bu haqq kitabları var. Peyğəmbərdən sonra bunlar başladı. Görək ki, bu nə haqq kitabıdır da? İndi bu Peyğəmbərdən sonra kimin dalıcan gedək? Kitab Peyğəmbəri düzgün səta. Başa. Sən mənə deyirsən Buxari, məsələn, bunları bırak qıra. Görək Peyğəmbər. Mən də dedim bu məsələ. İradə məsələsi söhbəti düşdü, Nisa surəsinə getirildi, hətta Əhzab surəsinə. Yuridullah, orada da deyildi ki, fe'li halə Allah da Allah özü üçün iradə edib, Allah təşdir bu, Allah Allah göstərməsin, həmiyazıdırlar, həmiyazıdırlar ki, Allah birdən deyək ki, məsələn, bu sözü özünə deyir, özü eləmiyə, özü öz sözünə deyir, söz deyir özü üçün ki, mən bu mənim boynumdur, bu mənim boynumdur. ya valla bu, mən elə Allahı qəbul eləmərəm. Axı, mən o hansı bu bilim yoxdur, qəzar qədər haqqın. O qədər, qədər, qədər, qədər yoxdur. Təşkili və təşkili. Qardaş da dedik ki, təşkili məsələsi, təşkili və sonra dediksən ki, iradəsi yoxdur, onu oxuyurlar. Əqeymuş xəlaf, altız bəka, Bunlar hamısı çok şeyler var. Ketebe aleykumus siyam. Ha, asla bir alə doludur. Deyir, sizə burada azad bıraxmışam. Amma bazı verilənsə bunları eləyin. Eləməsə cəhənnəm verəcək. Buna deyirlər təkriyi. Təkvini budur ki, təkvini budur ki, insan, Allah bizə iradə edir, quldur. Kona saya kon sadır. Allah iradə eləmişdir, bəyan eləsin. Oldu. Allah ümumi hidayət özü üçün və hidayətin zəminini yaratdı insanlardır. İndi bu əbu ləhəddir. Ya məsələn, amma əyyam bu məhərrəmdir, bu yeri məlum. İndi adam balası olmayıb, mən neyini vurursun? <coughs> Məlum oldu. Amma olanı yad etmək məlum oldu. Qulaq as, mən bir dənəsini nə deyirəm sənə? O laflar olur. Söz, yox, yox, qulaq as. Biz dedik ki, iradə iki tezunundur. Bir iradə təkvini, bir təşriyi, qardaş. Sən təşriyi, təkvini gözünə baxsan, mən əqidə çatıb. Mən ona görə deyirəm ki, gəlin gecə gün Peyğəmbərin bilgilerden uzaq Bu Uzaq etmişdir. Hayır, Azərbaycanla tərcüməsini mənə Dastanan edəcək. İnnəmə. Orada otur. Tam başdan. Başdan. Sən oxudan da oxu. Oxu. Böyle istiyorsun. Yok yok yok. Gene o istesin oku. Yok olamaz. Yok. Yok da tercümelerde yok ki. Ben sen şu şey Kur'an okudum. Evlerimizde ben aslında evvelki zamanlarda okudum. Evlerimizde ben beşten, beşten asla asla ağram ağram okudum. Mhm. Əvvəlki ayələrdə Muhammed razı ki, bu ayələrin bu hissəsidir, ayənin bu hissəsidir, Peyğəmbər xanımlarından ki, kuna, o dəmirlər hamısı xanımlara aiddir. Buyurun. Evlənmisi və rəqsə əvvəlki cahiliyyədə olduğu kimi, yəni artıq namazı dost-doğru qılın və zəkatı verin. Allah və Peyğəmbərinə itaət edin. Ey evliyim, Allah sən sadəcə bir şey yoxdur, Ərəb dilini kim qadırsa, bir yaxşı bilir. Sadəcə sözü əvvələ otar ki, innəmə odur sadəcə mənasını vermir. Yəni, demək ki, münhəsə dillə ərəbdədir. Yəni, əsrləri məhdudlaşdırır mövzunu. Fəqət, bundan başqa... Qramatidir. Üç nöqtə var başda. o ayenin evvelde var üç nöqtə. Kəsilir də Ben o ayələ bu ayənin icbası. Doğru. Allah sözündə hələ kəsilməsə mən qulaq Sözün açıq. Dayanma şartı. Yok yok kulak, kulak, kulak, kulak. Orada kulak o, o, kulak. Yok yok yok.